Kënd drejton Allahu në rrugën e Tij të drejtë, nuk ka kush që e humb. Ndërsa ai i cili është i humbur dhe i lajthitur, askush nuk mund ta udhëzojë pos Allahut xhelle ue ala. I dërgojmë përshëndetjet dhe salavatet tona më të sinqerta mësuesit tonë të dashur Mustafas, sallallahu alejhi ue sellem. Kemi respekt të madh për familjen e tij të pastër, për shokët e tij të ndershëm dhe lutemi për gjithë muslimanët, besimtarë dhe besimtare, të gjallë apo të vdekur qofshin ata deri në Ditën e Gjykimit. Vëllezër të nderuar, kjo është java e tretë me radhë që kur kemi hapë këtë seri të hytbeve me titullin, Ja lejte kaumi ja'lemun, Ah sikur populli im ta dinte, Ah sikur shoqëria jonë ta dinte dhe ta njihte të vërtetën. Ju e dini se qysh para dy jave kemi thonë se kjo seri e hytbeve ndërtohet mbi tri pika kryesore. Për pikën e parë kemi folë dy javët që shkoi në lidhje me realitetin e jetës në këtë botë, në lidhje me peshën dhe rëndësinë e dunjas, ku kemi numëru disa veçori të jetës në këtë botë. Pika e dytë ka të bëjë rreth xhennetit dhe pika e tretë rreth zjarrit të xhehenemit, Allahu na mbrojtë neve dhe gjithë muslimanët prej zjarrit të xhehenemit. Bisedat dhe fjalët për xhennetet jonë të këndshme, jonë joshëse, jonë tërheqëse, jonë provokative dhe në veçanti Ata të cilët kanë mall dhe jonë të përmallum për xhennete mezi presin me i degju muhabetet dhe fjalët rreth xhenneteve të Allahut me fol për xhennetin dhe jetën në xhennet nuk mjaftojnë javë e as muj e as vite Mirëpo, ne nëpërmjet kësaj hytbe, qëllimi ynë është që të tentojmë, të tentojmë ta prekim shpirtin tonë, ta prekim ndërgjegjen tonë, ndoshta Allahu cakton Që mallëngjimi dhe përmallimi ynë për xhenetet të rritet tej mase. Dhe mallëngjimi jonë të rezulton praktikisht me rezultate kur ne i japim vetvetes tonë detyra dhe merremi me vetveten tonë ende ma shumë. Në këto pak minuta do të përmendim në mënyrë të përgjithshme tetë veçori të xhenneteve. Veçoria e parë e jetës në xhennet është se jeta në xhennet është jetë e përhershme, është jetë e amshushme, përgjithmonë. Kthimi juj o njerëz është tek Allahu, përfundimi juj është tek Krijuesi juaj e me pas ju do të përfundoni për në Xhennet apo për në Xhehnem. Jeta në këtë botë, tha Pejgamberi, do të jetë e përhershme, nuk ka vdekje. Dhe qëndrimi juj në këtë botë do të jetë i pa brenga. Hadithi është e vërtetë, e transmeton Imam Tabarani, po ashtu edhe Shejh Albani e vërteton hadithin. Veçoria e dytë Veçoria e dytë e xhenneteve është se jeta në xhennet vendbanimi në xhennet është një jetë ku ka panumërta Dhe njëkohësisht karakterizohet me mungesën e lodhjes, brengave, telasheve, mërzive, problemeve. Veçoria e tretë është më e veçantë. Thamë se jeta në xhennet Karakterizohet me kënaqësi, me shpërblime, me begati të panumërta, begati që më herët syri i njeriut nuk ka pas mundësi me pa, veshi i tij nuk ka pas mundësi me dëgju, e as imagjinata e njeriut nuk ka mundësi të imagjinon ndonjë kënaqësi, lezet të atillë, çfarë Allahu ka pregaditë për banorët e Xhenetit. Mirëpo. Kënaqësia kulminante, begat begatia më e madhe, lezeti më i madh në xhennet është kur xhennetlit shiqojnë fëtyrën e bukur të Allahut xhella xhelaluhu. Dhe kjo ndodh çdo ditë Gjymaje Çdo ditë gjymaje në xhennet ndodh një gjë e tillë. Dita e gjyma në xhennet quhet jaumul mezid, dita e beneficioneve, dita e shpërblimeve. Kjo ditë gjymaje sot që ne jemi në xhennet quhet dita e shpërblimeve të mëdha, dita e beneficioneve. Ju lutem vëllezër, më lejoni t'i them dy hadithe. Dëgjojini këto dy hadithe të mëdhaja. Dhe vallahi këto hadithe jonë enkas për ata që jonë të përmallum për xhennet. Ata që jonë të përmallum dhe kanë mallëngjim për xhennete, le t'i dëgjojnë këto dy hadithe të mëdha të pejgamberit alejhi selam. Hadithi i parë është hadithi i Enesit radhiyallahu anhu, Ndëgjo çka thotë Pejgamberi alayhis salam, Inna fil jannati la suqan ya'tunaha kull jum'atin fiha. Thotë Pejgamberi alayhis salam, në xhennet është një treg në mesin e shumë tregjeve, është një pazar Që ditën e gjymo xhennetlit dalin në treg për me bo pazar. Me ble diçka në pazar. Thot pejgamberi alayhis salam, karakteristika e këtij tregu që është i hapun vetëm ditën e gjymos, ni treg, ni pazar, ni qendër tregtare që punon vetëm ditën e gjymo. Çka ka kjo? Çfarë oferte? Çfarë sende? Dëgjo. Pejgamberi po i tregon disa karakteristika. Thotë, Fiha kuthbanul miski, thotë, në këtë treg, në këtë pazar, që hapet vetëm ditën e gjyma në Xhennet, thotë, ekzistojnë vende ku përpunohet parfumi, miski. Vende ku ka parfim, misk. Vazhdon pejgamberi, thotë, kur njerëzit hyjnë në treg, n'atë pazar, Allahu e çon një erë të lehtë prej veriut, sikurse kur jemi në ditë të nxehta të verës, kur fryn veri, vjen një fraski dhe një fllad që ta kënaq shpirtin. Në ato momente në pazar, ditë gjymoje, vendet ku prodhon dhe ku ka parfym, Allahu po e çon një erë të lehtë prej veriut. Era fryn dhe i prek trupat dhe pamjet e atyne njerëzve që janë në pazar. Mbushen me ajr me atë erë të mirë, parfymosen. Era po e bart parfumin. Kthehen xhennetlitë, dalin prej pazarit, marrin çka kanë me marr, blenë çka kanë me ble, kthehen në vend banimit të tyre. Kur kthehen në vendbanimet e tyre, Pejgamberi alejhi selam, shiqoni çka po na tregon për bisedën mes anëtarëve të familjes. Kur kthehet secili anëtari i familjes, fillojnë me i thon njëri tjetrit anëtarët e familjes. Çka qenka me ju? Qenkeni bo ma të bukur. Pamja ju është ma brilante. Simpatia ju është më e madhe. Çka ndodhi me ju? Tash këta tjerët ia thojnë, valla edhe ju nuk jeni konë kaq të bukur, çka, çka ndodhi me ju? Atëherë, Ata thojnë, vallahi, Allahu xhelle xhelaluhu, paska bo që të na shtohet dhe të na rritet bukuria e jonë. Kjo është një prej atyne ofertave të xhennetit. Hadithi është i vërtetë, e transmeton imam Muslimi. Dëgjoje hadithin e dytë, që është më direkt në lidhje me atë kënaqësinë kulmore, Kur kënaqësia më e madhe në xhennet është kur ne inshallahu teala të gjithëve Allah do të na mundëson me e shiqu fytyrën e bukur të Allahut xhelle shanuhu. Dëgjoje hadithin e Suhejb Ar-Rumit, thotë thotë pejgamberi alejhi selam, Idha dakhala ahlu al-jannati al-jannah wa ahlu an-nari an-nara nada munadin. Thotë kur të hyjnë banorët e xhennetit në xhennet, rahatohen i marrin vendet e tyre. Përfundojnë banorët e zjarrit në xhehenem, i marrin vendet e tyre me meritë, thrret një zo. U rahatun kush në xhennet, kush në xhehenem, përfundon llogaria, thrret një zo. Dhe thot: "Ya ahl al-janna" O banorët e xhennetit, një zo. Thirrje speciale për xhennetlit. Inna lakum maw'idan 'inda Allah yuridu an yujzikumuh. Ai zo po thotë kështu. O banorë të Xhennetit, ju e keni një takim me Zotin e juj. Zoti juj po dëshiron me ju shpërbly. Tash Xhennetlit fillojnë njëri tjetrit me i bo pyetje. Çfarë takimi është ky? Pse po na thirr Allahu? Për çfarë shpërblimi bohet fjalë? Fillojnë me i bo disa pyetje. Thojnë, A nuk ishim ne që Zoti bëri me mëshirën e tij që peshojat tona të punëve tona të rëndohen? Peshojat e veprave të mira të bohen ma shumë se veprave të liga? A nuk ishim ne që Zoti na i zbardhi fytyrat tona? A nuk ishim ne që Zoti na futi në Xhennet dhe na shpëtoi prej zjarrit Xhehenemit? Çka ka mo ma mirë se kjo? Çka ka shpërblim ma të madh se sa kjo? Cila është kënaqësia ma e madhe? Shpëtum, dolëm selamet, nuk po e dimë sekretin. Kur në ato momente, duke u bë këto muhabete, duke u parashtru krejt këto pyetje, ndërhyn Allahu xhelle xhelaluhu fe jekshiful hixhab. Çka ka me na shpërbly? Ne shpëtum! A, ka mbet momenti për shpërblimin më kulmor, momenti për shpërblimin më interesant. E ajo është kur sytë tonë me fuqinë e dritës syve të ahiretit të asaj bote, se drita e syve në këtë botë, drita e syve tonë tani në këtë jetë, nuk i bën ballë me e pa bukurinë e Allahut Dhul Xhelal. dritën edhe nurin e bukur të Allahut xhella u ala, mirëpo në botën tjetër Allahu do ta rritë fuqinë, do ta forcojë dritën e syve tonë me qëllim që me e ndi kënaqësinë dhe me e përjetu lezetin më të madhin kur ne të gjithë do të kemi mundësi inshallah me shiqu në fytyrën e bukur të Allahut xhella u ala. Allahu ekber. Andaj, nëse ka të atillë që jonë të përmallun dhe të mallëngjyn, që sytë e tyre të kënaqen duke shiqu në fytyrën e Allahut, atëherë le t'i përvishemi punës. Veçoria e katërt e Xhennetit është se për me hy në Xhennet ekzistojnë tetë Palë dyer. Xhenneti ndërtohet prej tetë palë dyerve, për dallim prej zjarrit të Xhehenemit, i cili ndërtohet prej shtatë palë dyerve. Veçoria e pestë është se toka në Xhennet, do të ketë tokë në Xhennet. Mirëpo, karakteristikat dhe veçoritë e tokës së Xhennetit janë të kundërta me karakteristikat e tokës tonë të cilën ne e shkelim, dhe Allahu bëri që ne të jetojmë në këtë tokë dhe ta ndërtojmë këtë tokë, Unë po e përmendi vetëm një karakteristikë të kundërtë prej tokës tonë, Pejgamberi thotë ngjyra e tokës në Xhennet do të jetë e bardhë ashtu sikurse brumi i millit. Tokë e bardhë. Veçoria e gjashtë është se në Xhennet ka shumë lumej. Në Xhennet ka shumë lumej dhe lumejt të cilët ndodhen në Xhennet veçohen me veçori të ndryshme. Kemi lumë të mjaltës, kemi lumë prej qumështi, kemi lumë prej vene, Allahu subhanahu wa ta'ala ka pregadit lumej për besimtart dhe për xhennetlit. E kemi lumin e Keutherit. Lumi i Keutherit i cili buron prej arshit të Allahu xhalla wa ala e shumë e shumë lumej tjerë. Veçoria e shtatë është se Xheneti në Xhenete pos shtepive dhe vendbanimeve ka dhoma speciale. Çfarë dhoma jonë këto? Këto jonë dhoma qe asnjëherë nëse kjo botë do të jeton Edhe qindra miliona dhe miliarda vite, njerëzit do të ecin përpara, teknologjia do t'i prekë kulminacionet e zbulimeve, asnjëherë nuk do të kenë mundësi arkitektat më të njohur të botës, me tërë teknologjinë ma të sofistifikume, me bo ndonjë plan sikurse këto dhomat e xhenneteve. Vetëm një veçori të këtyne dhomave të xhenneteve po ju përmendi të cilën na përmendi Pejgamberi. Tha Resul alejhi selam, Inne fil xhenneti ghurafa. Tha në xhennet janë disa dhoma Yura dhahiruha min batiniha Tha nëse njeriu është brenda dhomës Ka mundësi me e pa anën e jashtme të dhomës prej mrenda Nëse o jashtë e sheh brendinë e dhomës prej jashtë Njoni nuk mendon dhe nuk e analizon gjatë këto edhe thotë, hoxhë, nuk kallzove diçka? Sot ka mundësi njeri, një njeri me e bo një dhomë dhe kur o mrenda me pa krejt jashtë çka ka, dhomën prej jashtë, edhe kur o jashtë me pa prej jashtit brendinë e dhomës. Nuk ka mundësi. Jo hoxhë ka mundësi me e bo me xhoma me ku ta di une jo nuk ka mundësi Allahu po na flet për do dhoma nëse je mbrenda në dhomë ti ke mundësi me e pa anën e jashtme të dhomës prej gjitha anëve a ka mundësi në këtë botë ndonjë arkitekt me e bo je i ulum në fotele mrenda në dhomë krejt anën e jashtme të dhomës e she je jashtë në cilindo pozicion që shkon me e pa këtë dhomë e she krejt brendinë e dhomës ja nuk ka kësi dhoma në dunje as ka me pas Këto janë dhoma speciale, nuk ka nevojë me pagu pare, nuk ka nevojë me pas kredit kartele. Këto dhoma nuk munden me u gjendë në hotelet me pesë edhe as gjashtë yje, as në Sheraton, po këto janë dhoma që gjenden në Firdaus edhe në Adn, në xhennetet e Allahut subhanahu wa taala, që Allahu ka përgaditë për xhennetlitë. Mirëpo, N'këto dhoma nuk mundet me u akomodu dhe me pas qasje çdo njeri, ja, Pejgamberi i qiti do kushte, Kush mundet me u kënaq n'këto dhoma? Tha, Ai njeri që i ka katër kushte, ai njeri që i plotëson katër sende. Pejgamberi tha, E'addaha Allah, tha, Allahu i pregaditi dhe i boni gati këto dhoma për këta njerëz. I pari, Limen at'ama at'am, tha, ai që i ushqen nevojtart, ai që i jep bukë fukarave, Allahu Akbar, ai që i jep bukë fukarave, ai që i ushqen të uriturit, Allahu Akbar Për ato, Allahu Xhelle Xhelaluhu në hadithin Kudsi tha, O robi jem, unë isha i uritur, ti nuk me ushqeve. Robi po i thotë Allahut, Ja Rabbi, ti nuk ke nevojë për ushqim. Tha, jo robi jem, a nuk e ke ditë se filoni ka qenë i uritur e nuk e ke ushqy? A kemi ne të afërm tonë që kanë nevojë t'i ushqejmë? Ndoshta kemi. A kemi kojshi që ju mungon kafshata e gojës? Ndoshta kemi. Nëse dëshirojmë me pas komoditet në dhoma të tilla, atëherë le t'i ushqejmë të varfrit. E dyta, Wa alanal kelam, ai i cili përdor fjalë të buta. Fjalë të buta, Allahu Akbar! Fjalë të zgjedhura! Sa sfidë e madhe! Ndoshta, ndoshta kjo e para nuk është e vështirë, me i ushqy të varfërit, po kjo e dyta me përdorë fjalë të zgjedhura, fjalë të mira, vallahi kjo është e vështirë. E treta, Wa taba'a as-siyam, tha ai njeri që vazhdimisht agjëron. Jo në atë kuptim pa ndërpre, mirëpo po e zojmë, e ka ngjinu Ramazanin, e ka përcillë Ramazanin edhe me gjashtë ditë Shawwal. Edhe pak ditë na vjen muaji i Dhil-Hixhe dhe ditët e këtij muaji janë shumë me vlerë. Na vjen nata e Kurban Bajramit që është dita e Arafatit, e agjënon atë ditë. Domethënë mundohet vazhdimisht me e ndjek hapin e ngjinimit. Dhe e katërta, wa salla bil-lejli wan-nasu niyam, dhe fal namaz natën kur njerëzit janë në gjumë. Ai njeri që i ka këto katër kushte, i ushqen të varfërit, fjalët e tij janë të buta, të urta, të zgjedhura, të mira, E përcjell agjërimin, mundohet me kenë hap me agjërimin dhe fal namaz nate, këta njerëz kanë mundësi mu kënaq dhe mu akomodu në këto dhoma speciale. Dhe veçoria e tetë, veçoria e tetë e xhennetit, xhenneti ka shumë karakteristika po ne jemi mundu me i zgjedh disa që ndoshta do të na provokojnë dhe do të na prekin ndërgjegjen dhe shpirtin tonë që të na nxisin drejt shtegtimit dhe udhëtimit tonë te Allahu Dhul Xhelal është se Xhenneti është i ndërtum dhe i ngritum me gradë, me derexhe. Thotë Pejgamberi alejhi selam hadithin e Ebu Hurejres, Inna fil Xhenneti mi'atu darajah. Në Xhennet ekzistojnë 100 gradë. Njëqind deregje Allahu i ka përgadit për ata të cilët luftojnë në rrugën e Allahut. Thotë largësia mes dy deregjeve, mes dy gradeve është sa largësia mes qiellit dhe tokës. Është sa largësia mes qiellit dhe tokës. Tash pejgamberi po na mëson një mësim praktik. dhe të familjeve tona dhe mbarë muslimanëve me xhennetin firdeus e nëse degradohemi dhe bimë më poshtë atëherë do të jemi diku kah mesi është shumë gabim disa njerëz duke mos qenë të informum me mësimet fetare thonë unë po lypi me hi qaty te dera e xhennetit nuk po du me shku qaty te dera e xhennetit Kështu nuk bën me thënë për arsye se ne nuk i dimë hallet tona. Ne nuk dimë si do të jetë përfundimi ynë. Ti kërkoje pikën më të lartë në Xhennet, e nëse degradohesh, nëse privohesh prej gradave të Xhenneteve, atëherë ke me mbetë diku kah mesi ose afër mesit. Nëse lyp me mbetë te dera e Xhennetit, fillon me u degradu, mas derës Xhehenemit është ose nxehtë ose ftohtë. Dhe është shumë keq. Mas derës xhennetit, jashtë xhennetit, ka nxehtë dhe ka ftoft, e atëherë është shumë keq. Kërko me qenë ma s'larti në xhennet, sado që degradosh, mbet diku kah mesi, inshallah Allahu subhanahu wa taala me mëshirën e tij dhe mirësitë e tij na mundëson të gjithë neve të kënaqemi në firdeusin e Allahut subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadha astaghfirullaha li wa lakum. dhe nenet të cilat i ka vendos Mustafaja alejhi selam në ditën e Arafatit ku ka fol për rregullat e njerëzimit në konferencën ma të madhe në dynja ndonjëherë që është mbajt do të analizojmë ligjëratën e Muhamedit alejhi selam në Arafat mendoj se është shumë aktuale andaj qëllimi ynë nëpërmjet këtyne veçorive të xhennetit ka qenë vetëm që shtegtimin dhe rrugëtimin tonë drejt Allahut që kemi folë para dy jave, ta kemi energjinë dhe dëshirën tonë në këtë udhëtim sa ma të madhe. Mallëngjimi dhe përmallimi ynë për Allahun, për xhenetet e Tij, të na nxitë që me hapa sa ma të shpejtë ta kalojmë këtë rrugëtim te Allahu subhanahu wa taala. Pikësynimi ynë të jetë sa ma i qartë. T'i identifikojmë dhe t'i dallojmë të gjitha pengesat, barrikadat, kurthat, hilet e shejtanit dhe të bashkëpunëtorëve të tij që mundohen me na pengu apo me na vonu, me na zhagit udhëtimin tonë te Allahu xhelle ve ala. E lus Allahun xhelle ve ala që të gjitha këto të cilat i dëgjumë të prekin thellë zemrat dhe shpirtat tonë me qëllim që të përmisohet dhe të ngritet Veprimi ynë, kapaciteti i punëve tona të mira deri sa të takohemi me Allahun dhe Allahu të jetë i kënaqur me ne. Lusim Allahun Dhul Xhelal që t'i ndihmojë muslimant anëkënd botës, ta ndihmon popullin tonë, ta drejton shoqërinë tonë ka e mbara dhe ka e mira, ta udhëzon në rrugën islame në veçanti rininë kosovare. E lusim Allahun Xhelleshanuhu që ata njerëz që kanë borxhe, Allahu t'ju mundëson me i shly borxhet sa ma shpejt. Ata që janë të sëmut, Allahu t'i shëron sëmundjet e tyre. Ata që janë të burgosëm dhe të robërum për hir të fjalës La ilahe illallah dhe për hir të vërtetës, Allahu t'u mundëson ta shijojnë lirinë sa ma shpejt. E lusim Allahun xhelle shanuhu që mbi familjet tona, Allahu të zbret bereqet, të zbret dashuri, të zbret iman, të zbret rrazi, harmoni dhe respekt. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që kur do të dalim para Tij, të jemi faqebardhë dhe të gradohemi me gradat më të larta të Xhenneteve. Vëllezër, po më vjen shumë keq, mirëpo jam i detyrum, jam i obligum prej Bashkësisë Islame t'ju përcjelli një kërkesë. Tu hi te xhamia një gru m'ndali dhe ma japi aty kërkesën të protokolume prej bashkësisë islame, një grua e cila ka nevojë të bëhet operacion për prej tumorit në një vend shumë të ndishëm tumorin jashtë vendit. Bashkësia islame ka parapa Që të solidarizohemi me motrën tonë, të solidarizohemi që s'paku t'ja lehtësojmë këtë sprovë dhe këtë dhimbje, andaj kush prej juve ka mundësi dhe vullnet me ndihmu për hise të Zotit dhe me ndihmu pastaj asaj gruje e cila do të operohet Masi ta falim farzin, atje dikush te xhamia, atje jashtë dikush do të organizon për me i tubu bamirësinë e juj. Edhe një herë unë ju kërkoj falje dhe më vjen shumë keq, puna ime më e vështira dhe më e rënda është kur detyrohem me i lyp xhematit, mirëpo vëllezër ne përjetojmë kriza ekonomike, Jemi në momente të vështira, kemi probleme sociale, mirëpo duhet me mësu veten me jep ka pak për Allah. Ato çka e kena, nuk po kërkoj prej juve me jap shumë. Tani me ne jemi këtu ndoshta ma shumë se katërqind vetë që falemi, po t'i jepim të gjithë ka pesëdhjetë cent, bojnë dyqind euro. Po jepem ka një euro bojnë katërqind euro dhe ajo është një ndihmë jo e madhe mirëpo është edhe jo e vogël s'paku shpenzimet e udhëtimit do t'ja hekim motrës tonë ishalla zoti xhele xhelalu na ndihmon gjithëve ishalla zoti na mundson çdo herë t'i dalim përballë dhe me faqe të bardhë atyne njerzve që kemi mundësi t'ju ndihmojmë dhe kanë nevojë për ne mos haro Mos harro se ti ndoshta sot për Allahun ki me jap një euro, mirëpo nesër në një udhëtim apo ku ta di unë Allahu do të mbron ty apo familjen tënde për ndonjë prej ndonjë rreziku, prej ndonjë taksirati, ndoshta Allahu dhul xhelal me këtë një euro që po e jep don me i ngrit gradat e tua në xhennet, ti ki me e nënvlerësu, ki me e nënçmu këto që po e jep, për arsye se thush pesëdhjetë cent jon barazi me një macchiato, Mirëpo, nëse ajo, e cila ka nevojë dhe o në hall, i çon durt përpjetë, dhe thotë, Zoti, i rujt dhe ju jap gjitha të mirat, krejt këtyne njerëzve që më ndihmun, nëse Allahu e pranon këto, atëherë çka don ti ma shumë? Allahu na ndihmoftë, inshallah.